Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծի արևելյան ուղությամբ ադրբեջանական զինուժը կիրառել է ականանետներ։ Հայ առաքելական եկեղեցու առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Martirosyan-ի անդրադարձը այսօրերին Երևանում տիրող ներքին իրավիճակին։ Մարտունու շրջանում ակտիվ շինարարական աշխատանքներ են ընթանում։ Պետբյուջեից 8 միլիոն դրամ է հատկացվել Հադրութի շրջանի դպրոցների ընթացիկ վերանորոգման համար։ Իսպանիայի Ալիկանտե քաղաքը պաշտոնապես ճանաչել է հայոց ցեղասպանությունը։ Շախմատի համաշխարհային օլիմպիադայում Հայաստանի թիմն ուժեղ էր հնդիկներից։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին հանրամասը։ Հուլիսի 28-ի լույս 29-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծի արևելյան ակնա ուղությամբ հակառակորդը բացի տարբեր դրամաչափի իրազեկային զենքերից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է նաև 60 մմ-անոց mm ականանետից հայկական դիրքերի վրա արձակելով երկու արկ Ընդհանուր առմամբ նշված ժամանակահատվածում ադրբեջանական զինուժը Ղարաբաղյան առաջապահ ստորաբաժանումների ուղղությամբ արձակել է շուրջ 600 գրակոց։ Հակառակորդի կողմից ձեռնարկված գործողությունների արդյունքում Ղարաբաղյան զինուժը կորուստներ չի կրել։ Ինչպես հաղորդել են ԼՂՀ պաշտպանության նախարարության մամլոցարայությունից, պաշտպանության բանակի առաջապահ ուժերը հիմնականում ձեռն պահեն մնացել պատասխան գործողություններից եւ հակակայլերի դիմել խիստ անհրաժեշտության դեպքում։ Շփման գծի ողջ երկայնքով հայկական ստորաբաժանումները շարունակում են վստահորեն վերահսկել իրավիճակը։ ԼՂՀ վարչապետ Արայիկ Հարությունյանի նախագահությամբ այսօր շրավիրվել է Շուշիի տեխնոլոգիական համասարանի հոգաբարձուների խորհրդի հերթական նիստը։ Համասարանի ռեկտորի պաշտոնակատար Հովանես Թոքմաջյանը ներկայացրել է համասարանի ռազմավարական ծրագիրը առաջիկա տարիների համար։ Անդրադառնալով կրթօջախի զարգացման հիմնական նպատակներին, խնդիրներին եւ դրանց իրականացման ուղղություններին։ Ըստ նրա, շուրջ 400 ուսանող ունեցող համասարանի հիմնական առաքելությունը միջազգային չափանիշներին համապատասխան եւ Արցախի տնտեսական պահանջները բավարարող մասնագետների պատրաստումն է։ Ծրագիրը հավանության արժանացնելուց հետո խորհրդի անդամներն անցան օրակարգային երկրորդ ռեկտորի ընտրության հարցին։ Փակ գախտնի քվեարկությամբ 15 կողմ ձայնով Շուշիի տեխնոլոգիական համասարանի ռեկտոր է ընտրվել Հովանես Թոքմաջյանը։ Ինչպես հաղորդել են կառավարության աշխատակազմի տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժնից, իր խոսքում Շուշիի տեխնոլոգիական համասարանի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ Արայիկ Խարությունյանը մեծապես կարևորել է համասարանի դերը Արցախի տնտեսության եւ կրթական համակարգի հետագա զարգացման գործում։ Նախորդ է տվել կրթօջախի ղեկավարությանը չհրապուրվել ուսանողների քանակով, այլ ցանկացած ձեռնարկման հիմքում տնել որակը, քանի որ միայն այդ դեպքում է հնարավոր ստանալ ակնկալվող արդյունքը։ Նիստում հաստատվել է համասարանի կառուցվածքը, այն կունենա երկու պրոռեկտոր եւ կգործի 8 ամբիոնով։ Խորհրդի անդամների կողմից համասարանի նախահաշիվն ընդունվել է՝ իգիտություն եւ հաստատվել հաստիկացուցակը։ Այս օրերին համայն հայության ուշադրությունը սևեռված է Հայաստանի ներքին քաղաքական կյանքի վրա։ Երևանում Սասնաձեռեր կոչվող խմբի կողմից բարեկապահական ծառայության գնդի վրա զինված հարձակումն առայժմ մնում է չհանգուցալուծված։ Հայաստանի իշխանություններն ամեն կերպ փորձում են խնդիրը լուծել առանց արյունահեղության, սակայն առայժմ բոլոր փորձերը, այդ թվում նաև բանակցությունները զինյալների հետ մնում են անարդյունք։ Հայտնի է, որ ապստամների հետ բանակցությունների երմեկն են նաև Արցախի հոգևոր թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Մարտիրոսյանը։ Նրա հետ զրուցել է Բելլա Լալայանը։ Որն է բանակցությունների շարունակության ողջամիտ ժամկետը, չէ որ այդ ժամանակահատվածը կարող է ճակատագրական լինել պետության անվտանգության համար, եթե նկատի ունենանք, որ արտաքին ճշնամին եւս ակտիվանում է, իսկ պատերազմի վտանգը ահագնանում։ Այս հարցին ի պատասխան Սրբազան հայրն ընդգծում է, ամեն կերպ պետք է իրավիճակից ելք գտնել բանակցությունների արդյունքում։ Սակայն բանակցությունները կամ սթափության կոչերը չեն կարող անվերջ շարունակվել։ Հայաստանի իշխանությունը ստիպված է լինելու դիմել իր սահմանադրական իրավունքին, այսինքն իշխանությունը կարող է ուժի շարժի կիրառմամբ ազատագրել գնդի տարածքը։ Դա էլ նշանակում է զինված ձևով կարող են լինել զոհեր եւ վիրավորներ, որը շատ ված ելք է բոլորիս համար։ Սա մեկ, երկրորդ։ Այո, մենք ունենք շատ բարդ մարտահրավերներ, ես արտակինի նկատի ունեմ, որ կա դեռ Արցախի հիմնահարցը եւ շատ լավ գիտենք մեր հարևաններին։ Նրանք իրենց նենգաբար են պահում, սադրիչ են եւ ամենուր կարող են սկսել պատերազմ կամ ինչ-որ մի պրովոկացիա սահմանի մոտ։ Մանավանդ մենք այդ փորձը ունենք մարտի դեպքերի ժամանակ իրանք ներխուժեցին Լեոնախ գյուղը։ Մենք զոհեր տվեցինք, նորից զոհ տվեցինք, յետ վերցրեցինք եւ իրենք միշտ օգտվում են այդպիսի բաների, ցավոք սրտի։ Ազգովի պիտի դրա մասին մտածենք, բայց ունենք այն ինչ որ ունենք այսօր։ Եվ այս ամենից պիտի մեր լուրջ եզրակացություններ անենք այնպես անենք, որ նմանատիպ բաներ չլինեն Հայաստանում։ Կան տարբեր կարծիքներ, որ մարդկանց մի մասը դա համարում է ահաբեկչություն, մյուս մասը համարում է զինված ապստամբություն իշխանությունների դեմ, եւ երկրորդը, ասենք գլոբալ քաղաքական զարգացումների տեսանկյունից։ Թուրքիայում տեղի ունեցավ նման հեղաշրջման փորձ, հետո կարծեմ Կազախստանում, ու տարածաշրջանում ինչ որ մեկի թելադրանքով ինչ հաղ ա գնում Արդյոք դա այդպես է, թե ուղղակի այդպիսի տպավորություն է։ Մարդիկ տարբեր ձևով են բնորոշում դա, եւ ահաբեկչություն, եւ զիված ապստամբություն։ Ինչպես ուզում եք բնորոշեք։ Դե ֆակտո ունենք այն ինչ որ ունենք այսօր, ցավոք սրտի ունենք շատ Երուսաղեմի մեջ մի աշխարհ։ Տեսանք Թուրքիայում, տեսանք Ղազախստանում նմանատիպ բաներ։ Տեսնում ենք պատերազմներ, թավշյա հեղափոխություններ աշխարհում մեկ։ Եվ աշխարհը շատ արագ-արագ փոփոխությունների ենթարկվում բազմաթիվ նոր վտանգներ են առաջ եկել այդ իսլամական պետության կողմից։ Եթե տեսեք ամբողջ աշխարհը ողողվել է ահաբեկչությամբ։ Ամբողջը պայթունավտանգ մի հսկա տարածաշրջան է, որ հենց մեր կողքն է։ Եվ մենք պիտի այս առումով շատ խոհեմ լինենք, պիտի զգաստ լինենք, որտեղ մենք չգիտենք վտանգները որտեղից են գալիս՝ ներսից, դրսից, կողքից, ամեն տեղի։ Դիմակայելու համար որոշակի քայլեր պետք է արվեն հենց պետության կողմից, ասենք Ֆրանսիայում վերջերս ահաբեկչությունից հետո մարդու իրավունքի մաս մասին միջազգային կոնվենցիան ազդեցությունը կորցրեց Ֆրանսիայի ամբողջ տարածքում, այն դեպքում, երբ որ հենց Եվրոպան է ամենաշատ մարդու իրավունքների մասին խոսում։ Այսինքն երբ հաստատվեց արտակարգ իրավիճակը հավերժական պատճառով։ Ինչու է հավաղում մեր պետությունը։ Չէ՞ որ մենք այլ վտանգ ունենք ոչ միայն ներսի, այլ դրսի։ Գերեք Աստվածաշնչում մի լավ խոսք կա. հարկ լուծանել զորենս։ Երբ որ պարտադրանք է գալիս, պահանջը գալիս, օրենքը կարծես թե սկսում է չզոքանալ։ Կյանքի անվտանգությունը, պետության անվտանգությունը սկսում է դառնալ գերիշխող, կարծես թե բոլոր օրենքների վրա։ Այն ինչ որ մենք Ֆրանսիայում տեսանք, միգուցե վաղը դա Գերմանիայում տեսնենք, Բելգիայում տեսնենք։ Թուրքիայում դե կա, հասկանալի է։ Ես կարծում եմ մեր իշխանությունը մի շարք քայլերի պետք է դիմի։ Պրոֆիլակտիկ մի շարք քայլեր անի, որպեսզի կասեցնի նմանատիպ երևույթներ։ Բարի փոխումներ պիտի անի, որպիսի դժգոհ զանգվածը մի քիչ ավելի հանդարտ դառնա։ Նման բայրին հոգևոր առաջնորդը պետք է լինի ժողովրդի կողքին, այսինքն այն ամբողջ զանգվածը նույնպես մեր ժողովուրդն է, ինչքան է սխալ է, թե ճիշտ է դա։ Եկեք չզանազանենք։ Իշխանավորներ են ժողովուրդ, ըմբոստներն են ժողովուրդ, բոլորն են ժողովրդի մաս հստակության։ Հավատացեք, որ հոգևորականները միշտ փորձել են, փորձում են եւ պիտի փորձեն։ Այլ բան է, որ փակագծերը մենք չպիտի բացենք, բայց վստահ եղեք, որ հոգևոր դասը եւ մեր եկեղեցին անմաս չի մնում այդ բաներից։ Հրապարակավ ինչու ասա։ Իսկ ինչու պետք է հրապարակավ դա լինի։ Սրբազան հայրեզմնած խրովարարների հետ իր հանդիպման փակագծերը բացելուց վստահեցրեց, որ երկար է եղել զրույցը եւ ինքն ամենքեր փորձել է դարձի բերել պետությունը վտանգի տակ դրած արդեն հայարյուն թափած զինյալների տվյալներին, սակայն նորից ընդգծեց, որ ամենագլխավորը պետության անվտանգության հարցն է, որի լուծման համար իրավական ուժը սահմանադրությունն է։ Իսկ հաջողության գրավականը հոգևոր թեմի առաջնորդը տեսնում է հետևյալում. Մենք դիլինենք միասնական ազգովի, ունենանք հզոր հույս, հավատք եւ արիական ոգի։ Բելալալայան այսօր Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Մարտոնու շրջանում ակտիվ շինարարական աշխատանքներ են ընթանում։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Մեր այցի օրը Մարտունի քաղաքը շինհրապարակ էր հիշեցնում։ Վերամբարձ կրունկներ, շինարարական աղմուկ ու Երուզեր։ Քաղաքապետ Մհեր Խաչատրյանի խոսքով քաղաքում տարբեր տեսակի շինարարական աշխատանքներ են իրականացվում 44 շենք, ով 120 բնակարան։ Ես համոզված եմ, որ 2016 թվականին այն շահագործման կենթարկվի։ Տարբեր փողոցներում այս պայծրությամբ ընթանում են նաև շինարարական աշխատանքներ, ճանապարհաշինություն, ներբնակավայրային փողոցների խորանած քարերով սալահատակում է։ Այսինքն դեռ թվական քարը շարում են փողոցներում, ծայրամասային թաղամասերում։ Նշենք, որ իրականացվող ծրագրերը միտված են ոչ միայն բնակիչների կենցաղային խնդիրների լուծմանը, կան նաև հերահար նպատակներ հետապնդող ծրագրեր։ Եկեղեցուն հարագից տարածքում կառուցվում է իրակնորյա դպրոց, որտեղ մեր երեխաները հնարավորություն են ունենալու սովորելու տարբեր մասնագիտություններ։ Արտերկրում ապրող մարտունեցիները որոշել են քաղաքում ժամանակակից մարզադահլիճ կառուցել։ Սա իմ կարծիքով համաֆինանսավորման բաժնելով թե բարերարների եւ պետական միջամտության։ Բավականին լուրջ ծրագիր է, բավականին գեղեցիկ նախագիծ է, ըստ պայմանավորվածության այն պետք է շահագործման հազմի 17 թվականի վերջում։ Յուլիա Վանյան այսօր Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Արդեն 1 տարի է ինչ հանրապետական անասնաբուժական լաբորատորիան վերանվանվել է անասնաբուժական եւ սննդամթերքի փորձակնությունների լաբորատորիայի։ Ինչ աշխատանքներ են իրականացվել այս 1 տարվա ընթացքում, Վարսիկ Արությունյանն է պատմում։ Մանրեաբանական եւ ֆիզիկաքիմիական հետազոտություններ, սննդամթերքի փորձաքննություն, այս եւ մի շարք այլ գործառույթներ է իրականացնում Հանրապետական անաստնաբուժական եւ սննդամթերքի փորձաքննությունների լաբորատորիան։ Փորձաքննությունները կատարվում են 22 գյուղատնտեսական արտադրատեսակի նկատմամբ։ Տնորեն Ֆլորա Իսկանդարյանը ներկայացնում է դրանք։ Միս, մսամթերք, ձու, կաթ, կաթնամթերք, ինչպես նաեւ հաց, հացամթերք, հրուշակեղեն, մրգեր, բանջարեղեն, պահածոներ, ջեմեր, մուրաբաներ, տարբեր խմիչքներ, ալկոհոլային եւ ոչ ալկոհոլային, նաեւ գարեջուր, ձուկ, ծկնամթեր, աղ, գրեթե բոլոր սննդատեսակները, որոնք հատկապես արտադրվում են մեր հանրապետության տարածքում։ Սննդամթերքի ընդունումը կատարվում է համապատասխան ծառայության կողմից։ Լորա Իսկանդարյանի խոսքով յուրաքանչյուր ֆիզիկական անձ նույնպես կարող է սեփական նախաձեռնությամբ իրեն հետաքրքրող սննդի փորձակնություն պահանջել։ Պգումները կատարվում են արդեն մշակված կանոնակարգով, դրանք տեխնիկական պայմաններ են, որոնք բնորոշ են յուրաքանչյուր սննդին։ Դրանք հատուկ պետական ստանդարտներ են, որոնք մենք գնել ենք եւ թարմացնում ենք անընդհատ գործող ստանդարտների համաձայն է կատարվում։ Գյուղնախարարության սննդամթերքի անվտանգության ծառայության հետ 1 տարվա համատեղ աշխատանքի արդյունքում կարելի է ասել գրանցվել են որոշակի ձեռքբերումներ։ Մեր լաբորատոր հսկողության արդյունքում ի հայտ են եկել շեղումներ, ավելի ակնհայտ, անգամ ոչ ակնհայտ շեղումներ, որոնք շտկվել են։ Իս շնորհիվ հենց փորձակնության արձանագրությունից ելնելով, հիմք ընդունելով լաբորատոր պատասխանները։ Լաբորատորիայի տնօրենը հորդորում է բնակչությանը սնունդ գնելու դեպքում լինել առավել ուրախadir եւ անպայման հետեւել արտադրության եւ սպառման ժամկետին։ Բնակիչներին հատկապես կարող եմ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 Այն համալրելու նպատակով հոլի Սամսուն կայտարարվի թափուր տեղերի համար մրցույթ։ Նոր ուսումնական տարվան պատասխանատվության կարևոր պայմաններից է նաև դպրոցական շենքերի վերանորոգման ուղղությամբ տարող աշխատանքները։ Միջոցներ է ձեռնարկում նոր ուսումնական տարում շահագործելու Օխտաձորի եւ Ազոխի նորակառույց դպրոցական շենքերը։ Հադրութի շրջանի պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների տնօրենություն պետական ոչ առևտրային կազմակերպության տնօրեն Գրիշա Շաքարյանը նշեց, որ շրջանի հանրակրթական դպրոցների ընթացիկ վերանորոգման համար Պետական բյուջեից հատկացվել է 8 միլիոն դրամ, որից 5 միլիոն 600 հազար դրամը կծախսի Շինանի թեր ձեռք բերելու համար, իսկ 2 միլիոն 400 հազար դրամը կատարված աշխատանքները վարձատրելու համար։ Շինանի թեր ձեռք բերելու համար հայտարարվել է մրցույթ եւ հաղթող ճանաչված կազմակերպությունը սկսել է Շինանի թերի մատակարման աշխատանքները։ Դրամադրված միջոցները արտադրել օգտագործելու նպատակով նախորդ կատարվել ուսումնասիրություններ, որի արդյունքներով շրջանի համարյա բոլոր դպրոցները կենթարկվել ընթացիկ վերանորոգման։ Հանրակրթական դպրոցների պատրաստականության կարևոր պայմանեջերուսման ուղղությամբ տարող աշխատանքները։ Նախատեսված է շրջանի դպրոցներ տեղափոխել 1264 քառ մետր վարելափայտ։ Վարելափայտի մթերման աշխատանքները սկսված են, նշեց Գրիշա Շաքարյանը։ Մնում է հուսալ, որ ձեռնարկող եւ իրականացող աշխատանքները կտան իրենց դրական արժեքները եւ շրջանի հանրակրթական դպրոցները պատրաստ կդիմավորեն նոր ուսումնական տարին։ Դուք լսում եք լուրեր։ Ինչպես արդեն հայտնել ենք, Լիբանանում գործող Հույդա Զավարյան ուսանողական միություն կազմակերպությունը Բերձորի Վահանթեկյանի անվան համար մեկ միջնակարգ դպրոցում կազմակերպել է Քաշաթաղն իմ տունն է խորագրով դպրոցական ամառային ճամբար։ Հերրախոսակապով մանրամասները հաղորդում շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Զոհրաբ Ըրքոյանը։ Ճամբարի խմբավարներ Նանար Սարգսյանը եւ Նարեկ Սարգսյանը տեղեկացին, որ առաջին անգամ են արտասում եւ հիացած են մայր հայրենիքով։ Ինչ կարծացել են դասագրքերում, արդեն մեր աչքով են տեսնում, ասացին, «Պեչատային երկիր է արտասել»։ Ճամբարականները մոտ 100 հոգի բաժանված են 3 խմբերի, որոնք կրում են Սիմոն Զավարյանի, Ստեփան Զորյանի եւ Քրիստոֆոր Միքայելյանի անունները։ Յուրաքանչյուր խումբ ունի խմբավար է, ովքեր աշակերտների ճանաչողական բնույթի դասընթացներ են անցկացնում։ Ճամբարականներին ողջունել Սերնիկ Հովանեսյանը, կարևորելով Լիբանանահայեր այս գործունեությունը, նաև այն առումով, որ ճամբարում երեխաները կավելացնեն իրենց գիտելիքները։ Կարևորս նաև Քաշապաղի դերը հայ նորակում եւ հետագա պատմության համար նշելով, որ այստեղ ծնված ու մեծացող ծերունդն է ազատագրված հայրենիք ղեկավարն ու զինվորը։ Հանդիսավոր արարողությունից հետո երեխաներն արդեն դասարաներում էին եւ ունկնդիր ղեկավարների դասախոսություններում։ Ազնագերտիչները օգտվել են նաեւ երեխաների ծննդի հարցը։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Հուլիսի 28-ին Իսպանիայի Ալիկանտե քաղաքի քաղաքային խորհուրդը պաշտոնապես ճանաչել եւ դատապարտել է հայոց ցեղասպանությունը։ Քաղաքային խորհրդում տեղի ունեցած քննարկումների ընթացքում ելույթներով հանդես են եկել այնտեղ ներկայացված բոլոր կուսակցությունների ներկայացուցիչները, ովքեր իրենց խոսքում կարևորել են հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը, դրա կանխարգելիչ նշանակությունը։ Հայոց ցեղասպանության ճանաչման եւ դատապարտման հայտը ներկայացվել էր Ալիկանտեի Հայաստան ասոցիացիայի կողմից։ Հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցի առընչությամբ Եգիպտոսի խորհրդարանից դրական ազդակներ են գալիս։ Այս մասին նշել է Եգիպտոսում հայ դատի հանձնախմբի ղեկավար Արմեն Մազլումյանը։ Տարիներ շարունակ մեր կողմից աշխատանք է տարվում։ Հայոց ցեղասպանության իրական պատկերը ներկայացնում ենք հասարակության տարբեր շրջանակներին, թե քաղաքական, թե հասարակական, թե գիտական։ Հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցի հետ կապված ընդհանուր առմամբ դրական տրամադրվածություն կա, այդ թվում պատգամավորների շրջանում։ Դրան էլ գումարած քաղաքական նպաստավոր պայմանները քանի որ Եգիպտոսի ու Թուրքիայի հարաբերությունները դժվար ժամանակներ են ապրում, ասել է Արմեն Մազլումյանն ընդգծելով, որ ներկայում հայոց ցեղասպանության բանաձևի ընդունման հավանականությունը մեծ է։ Մարզասերների համար Սլովակիայում ընթացող շախմատի մինչև 16 տարեկանների համաշխարհային օլիմպիադայի 8-րդ տուրում Հայաստանի հավաքականը մրցել է Հնդկաստանի թիմի հետ եւ առավելության հասել 2.5-1.5 հաշվով։ Հայաստանի հավաքականը 12 միավորով 5 հաղթանակ, 2 ոչ ոքի, 1 պարտություն երրորդ տեղում է։ Նույնքան միավոր ունի նաև 4-րդ տեղում ընթացող Բելարուսը։ Առաջատարը Իրանի հավաքականն է, որը 8 տուրից հետո վաստակել է 15 միավոր, երկրորդ տեղում Ռուսաստանի թիմն է 13 միավոր։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամացություն։ Երեկոյան ժամերին եւ գիշերը կարճատև անձրև եւ ամպրոպ։ Վարկյանում 2-ից 7 ամպրոպի ժամանակ մինչեւ 15-ից 20 մետր արագությամբ հարավ-արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 14-ից 19 ցելսիուսը, 22-ից 27 աստիճան։ Տակություն։